بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله منا قصة النهاية darsini keyingi bobiga o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoshlarga xitob qilgandek, katta yoshlarga ham quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Avalam أولم نعمركم ما يتذكر فيه من يتذكر وجاءكم nazir. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermadikmi? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Ibn Abbos roziyallohu anhu mana shu oyatni sharhida aytadiki, Alloh taolo senga axir 60 yillik umrni bermadimi demoqchi dedi. Ya'ni Alloh taolo qaysi bir kishiga 60 yil umr bergan bo'lsa, Alloh taoloning huzuriga borganda unga hech qanday uzr bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "A'moru ummati bayna 60 va 70." Meni ummatimning yoshi 60 bilan 70 ning o'rtasida deydi. Ya'ni Alloh taolo bir bandani ajalini 60 yilga surgan bo'lsa, demak bu banda endi 60 ga kirgandan keyin 60 yoshga kirguncha ajali kelmagan bo'lsa, demak Alloh taolo u kishiga ogohlantirishlikni, muhlatni berdi. Endi dunyo tijorati bilan avvora bo'lishlik, uy solishlik, tom solishlik, boshqa bir dunyo ishlari bilan avvora bo'lishlik bu kishi uchun mutlaq to'g'ri bo'lmaydigan ish bo'ladi. A'zarallohu ila imrin akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadislarda shunday marhamat qiladi Imom Buxoriy rivoyati. Mana keyingi oyat. Albatta oxirat haqida aytilgan so'zlar insonning qalbiga qo'rquv, qo'rquv vahima soladi. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Bu qo'rquv insonni savobli amallarni qilishlikka undaydi, gunohlardan tiyishlikka undaydi. Alloh taolo aytadi: "U kunda kishi o'z og'a inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotini-yu bola-chaqasidan ham tonur. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar." Insonga eng yaqin bo'lgan mana shu 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, aka-ukasi, ota onasi, xotin bola chaqasi bo'ladigan bo'lsa, mana shulardan tonadi. Sabab har bitta kishini o'zini o'lantirgan g'ami bo'ladi. Alloh taolo Haj surasida shunday marhamat qiladi. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at va tadau kullu zati hamlin hamlaha va taron nasa sukara va ma hum bisukara valakin azaballohi shadid. Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Qiyomat dahshati shunday og'irki, bolasini emizayotgan ayol bolasini tashlab yuboradi. Qornida homilasi bor ayollar homilasini tashlab yuboradi. Insonlar go'yoki mast holatga tushib qoladi. Nima sababdan? Bular mast qiluvchi ichimlik ichganligidan mast bo'lgani yo'q. Alloh taoloning azobi qattiqligidan, qo'rquvdan. Axir ko'rmaymizmi? Hayotda mashina yo'lda kezib o'tib ketayotgan odamni orqasidan to'rimizni qattiq tepib, chiyillatib, ustiga signalini ham chop kelgan odam dunyoda o'zidagi ozgina shovqindan vahimaga tushadi-da, aqli uchib, oyoq qo'li qimirlamaydi, mashina urib ketadi. Dunyodagi shovqin insonda aqlini, dunyodagi vahima insonning aqlini olib qo'ygan paytda qiyomatda dahshatlanib uchun aqlini olmasin. Albatta oxirat haqida aytilgan so'zlarda qo'rquv, va vaidlar bor, lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Insonni savobli amalni qilishlikka buyuradi, yetaylaydi. Xo'p, dunyoda ana shu oxiratda Alloh taoloning oldida turishlikdan bo'lgan qo'rquvning mukofoti nima bo'ladi? Valiman xofa maqoma robbihi jannatan. Parvardigori huzurida turishdan qo'rqgan kishi uchun ikki jannat bordir. ikki jannat bor kimga? Parvardigorda oldida turishlikdan qo'rqgan kishi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo bir bandani ustida ikkita qo'rquvni ham, ikkita xotirjamlikni ham jamlamaydi. Dunyoda qo'rqon odam oxiratda Allohdan xotirjam bo'ladi. Dunyoda xotirjam bo'lgan Allohdan qo'rqmagan odam qiyomat kunida Allohdan qo'rqadi. Inson dunyoda Allohdan olsin oxiratda xotirjam bo'lishligi uchun. Agar dunyoda qo'rqmaydigan bo'lsa, dunyoda befarq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taologa ro'bar bo'lgan kunda albatta uni qo'rquv bosadi. Yosh kattalarimiz o'tirib yoshligini eslashadi. Esingdami? Falon mahalda mana qilib bo'lgan edi. Bir kulishib oladi, bir yig'lashib oladi. Endi jannatiylar jannatga kirganda o'tmish hayotini eslab turib, bir-biri bilan bahs qiladi. Ular bir birlarga boqishib, basti javob qilishib deydilar. Haqiqatan bizlar ilgari hayotda dunyoda ahli oilamiz orasida bo'lgan chog'imizda oxiratda Allohning azobiga duchor bo'lishdan qo'rqar edik. Jannatiylar o'tirishib eslayapti o'tmish hayotini. Bola chaqamizning ichida o'tirgan paytimizda Allohning azobidan qo'rqar edik. Mana Alloh bizlarga marhamat ko'rgizdi va bizlarni samumdan saqladi. Samum ya'ni insonlarni badanlarini ilmi teshi qilib tashlaydigan jahannamdagi shamol. Darhaqiqat bizlar ilgari hayotda dunyoda u zotga duo iltijo qilar edik, albatta uning o'zigina marhamatli mehribondir. Dunyoda Allohdan qo'rqgan kishi jannatda o'tirib mana shunday eslaydi o'tmish hayotini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda marhamat qiladilar. Inni ara ma la taraw attatis sama wa haqqo laha an tayt ma fihi mawdi arba asabi illa wa malakun radiyun jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Men dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlar ko'rmayotgan narsani ko'ryapman. Osmon yorilishlikka, yorilishlikka yaqin bo'ldi. Mana yog'ochning ustiga og'ir yuk qo'ysangiz, sinishlikdan avval qasr qusurdan ovozi chiqadi. Osmon dedi Rasululloh, shunday yorilib ketishlikka yaqin bo'ldi. Nimadan? Alloh taologa sajda qilib peshonasini qo'yib turgan farishtalardan xoli osmonda to'r qarichchalar ham bo'sh joy yo'q dedi. Osmon og'ir bo'lib ketganligidan yorilishlikka yaqin bo'ldi. Ya'ni bu farishtalarning adadi, ularning bir quvvati. Mana shular haqida fikr qilaylik. Lekin mana shunday farishtalar Alloh taologa sajda qilib turadilar. Bu jahannamni manzaralarini tasvirlangan hadislar, qiyomatdagi dahshatlar, jahannam azoblari bizni ba'zida esimizdan chiqib qoladi, doim ham esimizdan chiqib qoladi. Chunki inson degan so'zni o'zi unutuvchi degani. Shu unutib turishligimiz Alloh taoloning bizga bergan mehribonligi. Faraz qiling, mandan kechgacha shu qo'rquv ongingizda, aqlingizda tursa, hayotingizda lazzat qoladimi? Demak, shu narsani esdan chiqarib, ba'zida g'ofil bo'lib qolishligimiz Alloh taoloning rahmi kelganligidan. Qiyomat kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fima afna." Qiyomat qoyim bo'lar ekan. Birodalar, ertaga bo'ladi qiyomat. Indinga bo'ladi qiyomat. Har bitta insonni ruhi jasadidan ajrashligi bilan qiyomati boshlandi. Qiyomat kuni har bitta inson umrini nimaga sarf qilganligi haqida javobgar bo'ladi. Nimaga sarflayapmiz yoshlar umrimizni? Raqs, o'yin kulgi yoki boshqa bir lahu ishlargami? Fi amalihi fi ma faal qilgan ishlari haqida javob beradi. Nima ish qilding bugun? Nima ish qilding? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tiriligida jannatda xabarini eshitgan kishi kechqurun yotib, o'zini kechki paytda hisob-kitob qilar ekan. Bugun mana-mana ish qildim, savob bo'ldi, mana-mana ish qildim, o'zini hisob-kitob, muhosaba qilar edi. Va min ayna iktasaba va fima anfaqa. Qiyomat kunida pulni qayerdan topding degan savol bitta savol bo'ladi va qayerga sarflading deb so'raladi. Qayerdan topyapmiz Tijoratimizda harom narsa yo'qmi? Agar harom narsa yo'q bo'lsa, yolg'on so'zimiz bilan o'sha ishimizni puxta qilmaslik bilan harom qilib qo'ymayapmizmi? Xo'p, halol topdik. Endi qayerga sarflayapmiz? Isrofgarchilikka sarflamayapmizmi? Isrofgarchilikka. Ayni bizni xalqimizni boshiga tushib qolgan bu balo musibat. Pulni qayerdan topganingga javob ber bo'lganingdek, qayerga sarflaganingga ham javobgar bo'lasan. Van jismihi fima abla. Jasadini nima bilan baloladi? Nimada ishlatdi? Ibodatgami yoki faqat dunyoni topishlikkami? Ko'pchiligimiz bilgan mana Zalzala surasi. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna robbaka awhalaha. Ana shu kunda yer Parvardigoringiz unga vahiy qilib so'zlashga buyurgani sababli o'z xabarlarini aytur. Yerni xabari nima? Bilasizlarmi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga. Biz qiyomat kunida haqida gaplashyapmiz. Qiyomatda qo'rquv haqida gaplashyapmiz. Alloh va rasuluhu a'lam deb javob berishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yerning xabarlari har bir erkak va ayol uning ustida qanday amal qilgan bo'lsa, barchasini Alloh taolo huzurida so'zlab guvohlik berishidir. Yer aytadi, falon bandang falon falon kuni mana gunoh qildi. Falon falon kuni mana ish qildi. Birodarlar, har qancha gunohni bekitib qiling, odamlardan berkitib qiling, biroq ko'rmasin. Qayerda qilasiz uni? Shu yer ustidami yoki yerdan ko'tarilib ketasizmi? Yer guvohlikka o'tadi. Alloh taolo bandasini qilgan bir gunohini yashirib qo'ydimi? Bu farosatini zo'rligidan, gunohni shuna ustachilik bilan qilib qo'yganligidan biroq bilmay qolmadi. Alloh taolo yashirib qo'ydi. Ya'ni muhlat berdi. Tavba qil, qayt bu gunohingdan dedi. inson tavba qilmaydigan bo'lsa, yer albatta qiyomat kunida insonni ziyoniga hujjat ko'tadi. Mo'min odam bo'ladigan bo'lsa, ikkita joy yig'laydi. Namoz o'qib sajda qilib turadigan joyi yig'laydi, hamda savobli amallari ko'tarilib turadigan osmondan ana shu joyi yig'laydi. Lekin kofirlar o'lganda mana shu joylar yig'lamaydi. Shu yer bizning foydamizga yoki ziyonimizga guvohlik ko'tadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan aytiladi: "Va kayfa Abi Said al hudriyadan rivoyat qilingan hadisda va kayfa an'am va sohibul qorni qad iltaqamal qorn vastama idna mata yu'mar. Qorn sur egasi bo'lgan Isrofil surni og'ziga solib Allohning arsh tomonga qarab izinni kutib turibdi. Shuni bilganimdan keyin qanday qilib lazzatlaning hayotda Rasululloh. Shunday vahimalik shunday bir qo'rqinchli to'satdan kelib qoladigan qiyomatni xabaridan xabardor bo'lib qolgandan keyin qanday lazzatlanay deydi. Mayli u qachon sur cholishiga bizga qiziq bo'lmasin. Ruhingizni qachon chiqib ketishligini bilmasligingiz o'zi qo'rqinchli ish emasmi? Sahobalarga bu so'z og'ir bo'ldi. Ya Rasululloh, nima qilishimiz kerak deganda, qulu hasbunalloh va ni'mal vakil. Hasbunalloh va ni'mal vakil deylar dedi. oxirat haqida so'z yurar ekan albatta bunda qo'rquv bor. Bu qo'rquv insonni savobli amallarga undaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man xofa adlaja va man adlaja balagal manzil ala inna silatallohi g'oliya ala inna silatallohil janna." Kim qo'rqsa ertaroq harakat qiladi. Kim ertaroq harakat qilsa, albatta manziliga yetadi. Biling, albatta Allohning beradigan matosi qimmatdir. Allohning beradigan matosi jannatdir. Birodarlar, savdo qilamiz. Dunyodagi har bir kunimiz savdo bilan, tijorat bilan o'tadi. Lekin Alloh taolo bilan qilgan tijoratda pul bermaydi. Minnatdorchilik emas. Alloh taoloning beradigan matohi jannat. Agar qaysidir savdoda yutishlik kerak bo'lsa, mana shu savdoda yutishlikka harakat qilishlik kerak. Bu aytilgan oyat va hadislar insonning qalbiga qo'rquv solsa, Endi quyida shunday oyatlar keladiki, insonning qalbiga umid bag'ishlaydi. Mo'min odamning qalbi qo'rquv va umid o'rtasida bo'ladi. Go'yoki bu bir qushning ikkita qanotiga o'xshaydi. Agar bir insonga tinimsiz va'idlar, azob haqida, jahannam haqidagi hadislar, oyatlar aytilsa, ko'ngli cho'kib ketadi, noumid bo'lib ketadi. Endi faqat Alloh taolaning rahmat haqidagi, umid haqida gapirsangiz, umidga suyanadida takasaltang bo'lib ketadi. Mo'min odamning qalbi Allohning azobidan qo'rquv, Allohning rahmatidan umid bilan o'rtasida turishli kerak. Quyidagi oyatga quloq solamiz. Astagfirullah billah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiruz zunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim. Ha endi biz yoshimiz bir joy borib qoldi. Shuncha yil namoz o'qimasdan yurdik. Endi nima bo'lardi biz o'qiganimiz? yoshlikda yozilgani toshga yozilar ekan, qarigandagi qumga deyilar ekan, nima bo'lardi endi? Hech kim Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lishga haqqi yo'q. Hech kim, hech kimni Allohning rahmatidan noumid qildirishga ham haqqi yo'q. Xulosa olmaymiz Alloh taolo nima deydi? Ey Muhammad, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan, turli gunoh masiyat qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Alloh albatta uning o'zigina mag'firatli mehribondir. O'zlarini, nafslarini gunoh qilishida isrof qilib yuborgan bandalarimga aytingki, shular ham meni rahmatimdan noyit olmasin. Gunohni isrof qilib tashlagan bandalar noumid bo'lishi kerak bo'lmasa, siz bilan biz qanday noumid bo'lishimiz kerak? Parvardigorimiz Vadud, Rahmanir Rahim, G'afurur Rahim bo'lgan zot. Banda Allohga shirk keltirmasdan kelar ekan, albatta Alloh taolo mag'firat qiladi. Bu oyatlarni eshitar ekansiz, qalbingizda bir umid paydo bo'ladi. Va rahmati wasiya kulli shay. Men rahmatim barcha narsani qamrab olgan. Quyida mana shunday bir Allohning rahmatidan umidimizni ziyoda qiladigan hadis hudusiga quloq solamiz. Bu hadisdagi rahmatdan kattaroq rahmat qayerda bor? Alloh taoloning avf qilishidan kattaroq avf qayerda bor? Alloh taolo deydi: Kim bitta hasanat bilan kelsa, unga 10 ta hasanatda ajr beriladi yoki ziyoda qilib beraman. Kim bitta xato kamchilik bilan kelsa, bitta xato kamchilikning jazosi bitta jazo yoki kechirib yuboraman deyapti Alloh taolo. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir ziro yaqinlashaman. Kim menga bir ziro yaqinlashsa, bir bo yaqinlashaman. Agar banda men tomonga qarab yurib kelsa, men unga qarab yugurib boraman. agar yer yuzini yer yuzini gunohga to'ldirib kelsa, lekin menga shirk keltirmasdan yo'liqsa, yer qobig'i to'ldi rahmatim bilan chiqaman deydi. Bundan keyin rahmatdan qanday qilib umid qilmaymiz? Gunohni isrof qilib tashlagan bandalarga rahmatimdan umid bo'lma deyapti. Endi shirk keltirmagan bo'lsanglar, rahmatim bilan chiqib kutib olaman degan bo'lsa, biz qanday umidvor bo'lmaymiz? Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda arabilardan bir kelib aytdiki: "Ya Rasululloh, ma mujibatan. Ya Rasululloh, ikkita vojib qiluvchi narsa nima deb so'radi. Rasululloh javob berib o'tdiki, man mata Man mata la yushrik billahi shay'an dakhala al-janna va man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar. Kim Alloh taolaga shirk keltirmasdan o'tsa, jannatga kiradi. Kim Allohga shirk keltirib o'lsa, do'zaxga kiradi dedi. Mana shu ikkita vojib narsa. Tavhid jannat, shirk do'zax degani. Shirk deganda biz faqat bir daraxtga sig'inishlik, toqqa sig'inishlik yoki yulduzga sig'inishni tushunmaylik. Shirkni turlari ko'p. Alloh taolani o'zidangina so'raladigan joyda ruhlarni qo'shib qo'ysak, qurbonlikni olib chiqib turib, o'yaga olib chiqib so'yib, mana joyga olib borib atab so'yib, falon joyga latani daraxtga ilayotgan bo'lsa, shu ham shirkni turlaridan. Alloh taoloni o'zidangina so'raladigan narsaga boshqalarga murojaat qilinsa, Alloh taolo uchungina qilinadigan ishda işte, boshqalarni ham qo'shib qo'yilsa shirk bo'ladi shu ham. Demak, tavhid jannat yetaklaydi, shirk do'zaxga yetaklaydi. Muoz Jabal roziyallohu anhu Rasulullohdan eshitib, umr bo'yi berkitib kelgan hadis haqida gaplashamiz. Muoz Jabal bu hadisda vafot qilguncha birovga aytmagan edi. Bu qanday hadis edi? Biz hozir Allohning rahmatiga umidvor qiladigan hadislar, oyatlarni o'qiyapmiz. Nabi sallallohu alayhi vasallam ana shu markabini minib ketar ekan, Muoz ibn Jabalni orqasiga uch qashtirib olgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Ya Mo'z" dedilar. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz "Ey Mo'z" dedi. labbayka va sa'dayka ya rasululloh dedi ey Mo'oz dedi labbayka va sa'dayka ya rasululloh nimaga 3 marta qaytaryapti ya'ni ey Mo'oz, men hozir shunday so'z aytamanki eslab qolgin shu ma'no borada 3 marta labbayka ya rasululloh deganidan keyin aytdiki ma min abdin yashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullohu alannar ey Mo'oz qaysi bir banda sidq dildan chin ko'ngil bilan ixlos bilan Allohni yakkaligiga guvohlik bersa, Muhammadni Allohning payg'ambari ekaniga guvohlik bersa, Alloh taolo uni jahannamga yuzini harom qildi dedi. Ishonib aytyapsizlarmi, birodarlar? Chin ko'ngildan aytyapsizlarmi? Xursand bo'linglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannam bunday bandalarga harom bo'ladi dedi. Bundan keyingi qanaqa bir bashorat bor? Bundan ulug' qanday xushxabar bor? Shunda Muozim Jabal xursand bo'lib ketdi aytdi aytdiki, "Ya Rasululloh, odamlarga aytaymi?" dedi, xursand bo'lib qolishardi dedi. Aytib qo'ysiz, odamlar shunga suyanib amal qilmay qo'yishamikin dedi. Shuning uchun Muozim Jabal umrini oxirigacha shu hadisni aytmadi. Lekin o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda shu hadisni ko'rgazib olib ketib qolib, ilmni yashirgan bo'lmaydi, umrini oxirgi soatlarida aytdi. Zo'r ekanda. Zo'r ekanda. chin ko'ngildan ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh desa, e men dozoqqa tushmayman ekan. Kecha hadis eshitdim. Yo'q birodarlar. Bunga bunga iymon keltirgan, bunga ishongan odam albatta amal qiladi. Badrda qatnashgan 314 ta sahoba. Qolgan tirik Badr tugagandan keyin g'azoti. Tirik qolgan sahobalarga Alloh taolo "Ey amalu ma qad lakum." ey ahli badr endi endi badrda qatnashdinglar xohlagan ishlarni qilinglar hamma gunohingizni kechirdim dedi ya'ni necha yil umri bo'lsa nima ish qilsa alloh taolo kechiraman dedi shu bandalar yotib olishdimi yo'q avvalgidan ko'ra jiddiyroq bo'lishdi amalda demak siz bilan bizga mana shunday bashorat aytilindimi endi amalda jiddiyroq bo'laylik agar kishi faqat Allohning rahmatiga suyansa gunohlardan ehtiyot bo'lmay qo'yadi doim gunohda ishda yurib qoladi, bari meni kechiradi deb yomonlikni ustida joni chiqib ketsa jahannamga ketadi. Chunki Rasululloh sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradida, kitob o'zib ketib, bitta gunoh tutsa Alloh taolo jonini oladi. Demak, bu bashorat hadislari bizni qanday ko'nimizni ko'tarsa, shunchalik sog' amalni qilishlikka undashligi lozim bo'ladi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh, la yalqahu bihima 'abdun ghayra shakin yuhjab anil nar." Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh. Qaysi banda mana shu ikkita kalima bilan shak keltirmagan holda Alloh yo'li qar ekan, Alloh taolo albatta bu bandani jahannamdan o'zi ehtiyot qiladi dedi. Bu hadislar, bu oyatlar siz bilan bizni oxiratdan bo'lgan qo'rquvimizni ziyoda qiladi. Alloh taoloning rahmati bo'lgan umidimizni ziyoda qiladi. Biz albatta gunohkormiz. Hech kim gunoh qilmayman deya olmaydi. Kullu bin hatto xattoun degan Rasululloh. Odam bolasi bor xato qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laula annakum la tutnibun la xalaqallohu xalqan yuznibun fayastaghfirun fayaghfiru lahum." Aw kama qala Rasululloh. Agar sizlar deyapti Rasululloh, gunoh qilmay qo'ysanglar, Alloh taolosi sizlarni yo'q qilib, bir xalqni yaratadi. Ular gunoh qilib tavba qiladi deydi. Alloh taolo gunohlarni kechiradi deydi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Alloh taolo biz gunoh qilib kechirim so'rab Allohning ulug'ligini, o'zimizni xorligimizni tan olishimizni xohlaydi. Modomiki shu sifat bizda bo'lar ekan, Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lamiz. Allohni faqat rahmatigagina suyangan kishi amallarda sus bo'lib qoladi. Alloh taoloning faqat azob haqida aytilgan va'idlarga quloq solgan kishi noumid bo'lib qoladi. Lekin mo'min odamning qalbi Mo'min odamning qalbi rahmatdan umid, azobidan qo'rquv bilan doim birga bo'ladi. Inshaalloh ertagi suhbatimizda o'lim va ruh haqida gaplashgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.